Book 2 98สันธานซ้อนสันธาน Conjunções duplas การเดินทางสนุกก็จริงแต่เหนื่อยเกินไป A viagem foi bonita, mas demasiado cansativa. รถไฟมาตรงเวลาก็จริง แต่คนแน่นเกินไป O comboio foi pontual, mas demasiado cheio. โรงแรมอยู่สบายก็จริง แต่แพงเกินไป O hotel era confortável, mas demasiado caro. เขานั่งรถเมล์หรือไม่ก็นั่งรถไฟ ele apanha o autocarro ou o comboio. Ele vem hoje à noite ou amanhã de manhã. เขาพักอยู่กับเรา Ele mora conosco ou no hotel. เธอพูดทั้งภาษาสเปนและภาษาอังกฤษ ele fala tanto espanhol como inglês. Ela morou tanto em Madrid como em Londres. เธอรู้จักทั้งประเทศสเปนและประเทศอังกฤษ Ela conhece tanto a Espanha como a Inglaterra. เขาไม่ได้โง่เท่านั้น แต่ยังขี้เกียจอีกด้วย Ele não é só estúpido, mas também é preguiçoso. เธอไม่ได้สวยเพียงอย่างเดียว แต่ยังฉลาดอีกด้วย Ela não é só bonita, mas também inteligente. เธอไม่ได้พูดแค่ภาษาเยอรมันเท่านั้น แต่ยังพูดภาษาฝรั่งเศสอีกด้วย Ela não fala só alemão, mas também francês. piano guitarra. Eu não toco nem piano nem guitarra. samba. Eu não sei dançar nem valsa nem samba. ดิฉันไม่ชอบทั้งโอเปร่าและบัลเล่ Eu não gosto nem de ópera nem de ballet. ยิ่งคุณทำงานเร็วเท่าไหร่ ก็จะยิ่งเสร็จเร็วขึ้นเท่านั้น Quanto mais rápido trabalhares, mais cedo estarás pronto. ยิ่งคุณมาเร็วเท่าไหร่ คุณก็จะไปได้เร็วเท่านั้น Quanto mais cedo vieres, mais cedo poderás ir embora. คนเรายิ่งแก่เท่าไหร่ Quanto mais velho se fica, mais confortável se torna.